Porque ele está fora da sintonia. Não adianta discutir com quem está, conversar com quem está discutindo. Ele está fora do, da sintonia. Não vai ser, não vai adiantar conversar com ele. Fordi han, han er ikke i stand til at opfange det. det, det han ikke være i stand til at lytte, hvis man snakkede med ham. Så Deixa eles abafar, vai se fazer até bem para eles desabafar. Mas no dia seguinte, dois dias depois. A mulher vai chegar para o marido e vai dizer: Maridão, você disse aquilo, não foi? Så kan, så kan kvinden komme til sin mand og sige, ja, men du sagde det der, gjorde du ikke det? E José Raul Teixeira nos diz. Oh, Raul Teixeira renuncia. Que os maridos são a coisa mais boba que existe na alface da terra. Não. det her, det her på dansk, på dansk, é, bliver lidt svært, men é siger, at mændene, det, det, er, det er de dummeste skabninger på brødskorpen her på jorden. Tchoyanok Devayo Yamanushapuit é no Bilu. E Divaldo Franco diz que mulher baixinha, então, controla o marido. <laughs> Divaldo Pereira Franco rencia só, é smoke vina, destruya men. Homem baixinho como eu atrapalha a mulher. Osmo men, difostuya kvina, né? Então, a mulher inteligente, ela domina o marido. Só tem inteligente que vine, um domine a men. A gente precisa aprender a verbalizar a nossa raiva. Vi, vi skal lære at, at udtrykke vores vrede med ord. Alguns autores defendem que a, a raiva presa, não verbalizada, produz até prisão de ventre, constipação intestinal. Øh, nogle forfatter de hævder, at øh, den vrede, der ikke får lov at udtrykke sig og komme til udtryk, det giver forstoppelse. E o matuto lá do meu querido Ceará, na sua simplicidade e sabedoria, Og ham, den, øh, eh, ja, Matutu, det kan jeg da ikke oversætte, ham fra Ceará. The country man. Ja, den bondemanden, ham, den store bondemand i Ceará. Very simple, but very wisdom. Ja, meget, øh, meget, ja, meget, ja, hvad skal vi sige, meget, meget vis i sin enkelhed. Quando vê que alguém está prendendo a sua raiva, ele diz, eita, o fulano de tal está enfesado. <laughs> siger, at når der er nogen, der holder sin vrede ind, øh, ind i sig selv, så siger han, jamen øh, ham hen er enfesado. Significa cheio daquilo que vocês estão imaginando mesmo. <laughs> enfesado på portugisisk, altså fezes, det vi kender jo på dansk fezes, det betyder fezes, så man er enfeset. Enfeset. Porque sendo o intestino um órgão responsável para colocar tudo de ruim para fora, Fordi når tarmsystemet er den, der er ansvarlig for at sætte alt det, der ikke kan bruges uden for kroppen. Se a pessoa não colocou aquela energia ruim para fora, o seu intestino pode somatizar. Hvis ikke man sætter den energi ud uden for sin krop, så kan den somatiseres. E prende também. Og det kan holde øh, tilbage, altså E por isso as mulheres agora sabem por que, que tomam tantos laxantes. Og så ved vi nu, hvorfor kvinder bruger så meget, så meget afføringsmiddel. E ved ikke, om det passer. Porque normalmente elas prendem muito a sua raiva. Fordi man øh, mange gange holder sin vrede inde. Porque elas são ensinadas desde pequeninas que tem que sempre obedecer o marido. For man bliver lært fra man er meget lille, at man skal, man que o marido, Que o marido sempre está certo og at manden har altid ret. E que ela tem que sempre baixar a cabeça. Og at hun altid skal nikke. Não é verdade? É er de rigtigt? Aqui não é, aqui não é assim? Não. Ainda bem. Mas vejam que até um fator cultural pode influenciar na depressão. Men uh, vi kan se, at selv en kultural faktor kan påvirke depressionen. Então nós eller være årsag til Muitas outras causas da depressão. Så vi skal se på mange flere. Outro problema também que nos aflige. É, et, et andet problem, et andet aspekt. E que é muito comum na sociedade de hoje é um problema social. Som rammer os og som er meget almindeligt i dag i samfundet, det er det sociale aspekt.